و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بله برادر در باب سنت های نمازی پیشین پرسان شدن که اگه انسان آمد که نماز فرض را برادران میخونند پس سنت چهار رکعت سنت پیش از فرض را ادا نکرده است در این صورت بعد از فرض باید با چی طریق ادا بکنند بله این سوال را پرسان شدن الله جزای خیرتان بده برادرم اولا علما میگویند که مستحب است قضا داشتن سنت های راتبه سنت های راتبه همین سنت هایی که خونده می شود پیش و بعد نمازها ها را در نظر دارم میگن مستحب هستند وقتی که دیر کند اگر انسان آمد که مثلا نماز پیشین فرض را خونده استادند پس نماز فرض را بخونند پس براش میگن مستحب است که بعدش ادا بکنند در قول صحیح در نزد اهل علم همین است و در این از مذهب ها مذهب شافعی و در قول مشهور مذهب حنبلی بر همین قول است میگن مستحب است اما امام ابو حنیفه و امام مالک اینها میگویند که سنت مستحب نمی باشد یعنی که اگر که نخوندش با که ندارد پس این از قول مذاهب اما دلایل اگر که با احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم نظر بیاندازید دلائل در این باب زیاد داریم زیرا اینکه حدیث داریم حدیث حسن می باشد امام ترمیزی روایتش میکند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این در این حدیث می میفرماید که این حدیث را حضرت عایشه روایت میکند میگد ان نبی صلی الله علیه و سلم کان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها حضرت عایشه مادر ما میگوید وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چهار رکعت سنتی چهار رکعت سنتی پیش از نماز پیشین را اگر که نمیخوان صلاحون بعدها بعد نماز این چهار رکعت را میخوند این از این حدیث حضرت عایشه من و همسر جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باشد این حدیث را امام ترمیزی روایت کرده هستند پس با این حدیث باید بعد از نماز پیشین یعنی بعد از ادا کردن فرض سنت چارکعت پیشین همچنین باید خونده شود و در این باب که اول کدامش خونده شود یعنی که اول باید چهار رکعت خونده شود و یا اول دو رکعت خوانده شود در این باب چطوری که در اکثر کتاب های فقه قول و ذکر می شود به مثل کتاب فتاوی یا و فتاوی یعنی فتاوی عالمگیری همچنین در فتاوی تتارخانیه و همچنین در فتاوی دیوبندی یعنی که اینها کتاب هستند از کتاب های فتواها یا که مذهبی حنفی می باشد و همچنین در دیگر کتاب های حدیثی هم همچنین آمدگی است در فتح جلال و الاکرام به شرح بلوغ المرام این قول را ذکر میکند حضرت میگوید که انسان جاء و الناس صلون فلم یتمکن من سنت ظهری یک انسانی که آمد میگه و مردم نماز بخوندن فلم یتمکن یعنی که امکانیت پیدا نکرد سنت چهار رکعت پیشین را بخواند اذا صلى الظهر يصلي ركعتين بنیت راتبه بعدیه وقتی که نماز پیشین را خون میگه اول در رکعت چه میخوند یعنی که اول فرض که خون بعد از فرض میگوید در رکعت را میخوند ثم بعد ذلك يقضي راتبه القبلیه بعد از آن میگه در رکعت چه رکعتی پیش از نماز رو میخونه یعنی که اول دو رکعت را میخوند پس از اون چهار رکعت رو میخواند حضرت که در روی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حدیث رواه ابن ماجه همین خیل روایت شدگی است از پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در حدیثی که ابن ماجه اون حدیث را روایت میکند پس میگه با همون حدیث ما عمل میکنیم اول دو رکعتی سنت رو میخونیم در بعد از فرض رو پس از اون میگه چهار رکعت رو میخونیم که این قول قول فتح ذیل جلال و الاکرام به شرح بلوغ المرام جلد دو صفحه 225 میباشد پس علمای حنفی فتوایی که نام گرفتیم به مثل فتوای عالمگیری و یعنی فتوای هندیه و فتوای تترخان و فتوای دیوبند اینها یا دیگر اکثر فتاها و های حنفی بر این قول هستند که اختیار دارد می میتواند که اول چهار تا را بخواند بعد دو تا را یا که میتواند که اول دو تا را بخواند پس چهار تا را یعنی که در هر در اینجا امر وسیع هست یعنی که میتواند هر کدامش بخواند اختیار دارد اول این دو رکعت پس چهار رکعت اول چورکات رکعت چه بخوند پیش از فرض را بعد دو رکعت بخونه هر دو صورت جایز و درست گفتگی هستند این از در باب سنتی چهار سنتی پیش از نمازی پیشین اگر که دریاب نکرده باشد یعنی که به هر دو طریق خوندنش جایز و درست است اما با اون حدیث ابن ماجه باید اول دو رکعت را بخواند پس چهار را اشکاری که در شرح بلوغ المرام ذکر کرده است اما سنت دو رکعتی بعد از پیشین را اگر رفت و قضا کرد یعنی که بگیم خونده نتوانست در این صورت چکار میکند چهار پیش را خوند و نماز پیشین را خواند اگان کار مشغول شد اگان عذر شد چادر رکعت سنت بعدی را خواندن و نماز عصر شد بعد از نماز عصر یعنی چی میکنه در این صورت حدیث داریم از بنتی ابی امیه میگد سالتی ان رکعتین بعد العصر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو وقتی که پرسان شد از اون دو بعدی نماز عصر که عداش میکرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه گفت که سالت عن یعنی رکعتین بعد العصری تو پرسان کردی مرا از اون در رکعتی که بعد از نماز عصر اداش کردم و انه اتانی ناس من عبد القیس فشغلونی عن الرکعتین اللتین بعد الظهر فهما هاتانی که این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت میکند میگه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن پس اون اون در است که و انه اتان الناس مردمی که آمدن مرا از عبدالقیس از بنی عبدالقیس فشغلونی عن رکعتین علتین بعد ظهر پس مشغولم گردانیدن که اون درکات بعدی پیشین رو خوانده نتوانسته میگد رسول اکرم فهما هاتانی پس همین در رکعتی که بعد نماز اصل خواندم این همون درکات رکعت سنتی بعد نماز پیشین میباشد که این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کرده گستن از این حساب انسان اگر درکات رکعت در سنت نماز پیشین را خوانده نتواند بعد از فرض رو میتواند که بعد اثر همچنین قضاش بدارد جایز و درست میباشد پس این است قول علما در این باب و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته